أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنك كنت بنا بصيرا وأفوض أمري إلا الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لشاني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن ودلع الدين وغلبة الرجال اللهم أنت عدودي وأنت نصيري بك أجول وبك أسول وبك أقاتل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اكفينهم بما شئت اللهم إنا نعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve müyesser eylesin. Allah Azimüşşan hakkı hak olarak tanıtırıp hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve müyesser eylesin. Evet Kur'an-ı Azimüşşan'da okuyacağımız, e, işleyeceğimiz konu Bakara suresinin 135. ayetinden 141. ayete kadar. Evet Muhammed Şamil hemen not alıyorsun. Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 135-141'e kadar. Evet. <clears throat> Şimdi okumuş olduğumuz ayeti kerimenin ke kelime manası ve toplu manası ile beraber nüzul sebepleriyle işleyeceğiz o konuyu inşallah. Ve ve yani. Kalu dediler kunu olun ki ne olun? Huden Yahudiler ev veya Nasara Hristiyanlar tehtedu doğru yolu bulasınız. Kul de ki bel bilakis millete milletine kimin? İbrahim'e. İbrahim'in hangi milletine? Hanifen hanif olarak. Vema değil kâne idi ne idi? Minel müşrikine müşriklerden değil idi. Evet. Ve Yahudiler veya Hristiyanlar onun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki bilakis Hanif olarak İbrahim'in milletine ki o müşriklerden değil idi. Yani Yahudiler sadece Yahudiliğe, Hristiyanlar da sadece Hristiyanlığa çağırırlardı. Yahudilerin kanaati Hristiyan da Yahudi olmadıkça kurtulamaz şeklindedir. Hristiyanlar da Hristiyan da Yahudi olmadıkça kurtulamaz şeklindedir. Hristiyan da onlar için öyle düşünür. Zira Kur'an Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir şey din üzere değil yani. Onların iddia ettikleri din batıl dindir. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın dini İslam diniydi ve Hanif dindi yani. İçine efendim e, mesela katışıksız hiçbir şekilde şirk bulaşmamış bir dindi. E, onlar da bulaştırmışlar ve o dini kendileri icat etmişler. Hristiyanlar, Yahudiler hiçbir şey üzerinde değildirler dediler. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın milleti Müslüman milletidir. Ondan sonra gelen bütün insanlar da onun milletine tabi olmuşlardır. Kulu deyin ki amenna iman ettik kime billahi Allah'a daha وَمَا unzile indirilene neye? İleyna bize yani Kur'an'a. وَمَا unzile yine indirilenlere neye? İla İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam'a. Daha ve İsmail'e, İsmail Aleyhisselam'a. Ve İshak'a, İshak Aleyhisselam'a. Ve Yakub'e, Yakub Aleyhisselam'a. Ve esbate, esbati torunlarına yani onların torunlarına da inenlere. Ve ma utiye verilenlere kime? Musa Musa'ya. Daha ve İsa İsa'ya. Daha ve ma utiye verilenlere kime? Nebiyyune nebilere. Min Rabbihim Rableri tarafından. La nüferriku ayırmayız beyne arasını ahadın hiçbirinin. Minhum o gönderilenlerden, onlardan. Ve nahnu biz lehu ona ancak ona muslimun teslim olanlarız. ...136. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki... ...deyin ki biz Allah'a... ...bize indirilene... ...yani Kur'an'a... ...İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına... ...indirilenlere... Musa'ya ve İsa'ya indirilene verilenlere ve nebilere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirisinin arasını ayırmayız. Biz ancak ona teslim olanlarız. Bakın orta yolu görüyor muyuz? Yahudiler ne dediler? Yahudi olun ki kurtuluşa eresiniz. Hristiyanlar da Hristiyan olun ki kurtuluşa eresiniz. Cenab-ı Hak da onlar hiçbir din üzere olmadıklarını efendim ifade etti. Ve İbrahim Aleyhisselam da Müslüman idi ve Hanif mesela bir din üzereydi. Ve o da efendim bizim bize getirilen bu emredilen din de hiçbir peygamber arasında ayrım yapmaksızın hepsine imandır. İbn Abbas der ki bir gün Yahudi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir grup Yahudi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip hangi peygamberlere inandığını sormuşlardı. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Efendimiz ayeti okurken Hazreti İsa'ya gelince biz İsa'ya da ona inanana da iman etmeyiz deyip geri döndüler ve gittiler. Böyle bir taassupçı bir millettir bu Yahudi milleti. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Zaten Allah da lanet ediyor. Hazreti Musa da lanet ediyor. Hazreti İsa da Hristiyanlara lanet ediyor. O kadar şefkatli bir peygamber ki düşünebiliyor musunuz? Şu tarafa şu tarafıma vurursanız burayı da çeviririm diyen o merhametli peygamber ama efendim Hristiyanlara da lanet etmiştir. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak burada onlara soruyor. Fe eğer amenu iman ederlerse neye? Bimisli gibi. Neden? Maentum iman ettiğiniz, maamentum iman ettiğiniz gibi. Bihi ona fakat şüphesiz ihtedav doğru yolu bulmuş olurlar. Tevallev ve in tevallev eğer yüz çevirirlerse fe innema doğrusu ancak hum onlar fişikak ayrılık içindedirler. Eğer bu gerçeklerde yüz çevirirlerse mutlaka ayrılık içindedirler. Feseyekfikehumul feseyekfikehum Onlara karşı sana yeter kim? Allahu Allah. Ve huve o şüphesiz o Allah semi'un semi'tir yani işiticidir, alimun alimdir, bilicidir. 137. ayetinde Allahu Teala eğer sizin ona iman ettiğiniz gibi iman ederlerse yani o Yahudi ve Hristiyanlar zaten o zaman şüphesiz doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse doğrusu onlar ancak ayrılık içindedirler. Onlara karşı Allah sana yeter. Şüphesiz o semi'tir, alimdir. Sıbgate boyasıdır kimin? Allahı Allah'ın. Ve men kim vardır ahsenu daha güzel minallahi Allah'tan sibga boyası. Ve nahnu biz lehu ona yalnız abidun. Lehu yalnız ona abidun ibadet edenleriz. İşte bu Allah'ın boyasıdır. Allah'ın boyası Allah'tan daha güzel boyası olan bir kimse var mıdır? Biz yalnız ona ibadet edenleriz. İbn Abbas der ki Hristiyanlar bir çocuk olduğu zaman doğumun yedinci gününde ona Mamudi adını verdikleri bir suya sokarak çocuğu vaftiz ederler. Bu sünnet etmenin yerine geçen temizlemedir der. Sonra da çocuk ancak bu suya sokulup vaftiz edildikten sonra gerçek Hristiyan olur derlerdi. İşte Allahu Teala bunun üzerine Allah'ın boyası Allah'tan daha güzel boyayı boyası olan kim ayetini indirdi. Yani sizin söylediğiniz temizleme bu değildir. Allah'ın yolu bu değildir. Allah'ın koyduğu kanun, koyduğu boya, yaptığı işlem bu değildir. Demek suretiyle bu ayeti nazil etti. Kul de ki etuhaccunena bizimle tartışıyor musunuz? Neden? Fillahi Allah hakkında. Ve huve halbuki o halde Rabbuna bizim de Rabbimiz ve Rabbukum sizin de Rabbiniz velena bizim e'maluna yaptıklarımız velekum sizindir. E'malukum yaptık sizin de yaptıklarınız. Yani bizim yaptıklarımız bizimdir. Sizin yaptıklarınız da sizindir. Ve nahnu biz lehu ona karşı muhlisun ihlaslı olanlarız. Muhammed Şamil kulağım burada olsun canım. De ki o bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde bizimle Allah hakkında tartışıyor musunuz? Bizim yaptıklarımızın bizim, sizin de yaptıklarınız sizindir. Biz ona karşı ihlaslı olan olanlarız. Yani ihlas demek bütün amelleri yalnızca Allah rızası için ve Allah'ın istediği şekilde yapıp her türlü şirkten temizlenerek uzak kalmak demektir. İhlas odur yani. Muhammed Şamil ihlas nedir? Bütün amelleri yalnız Allah rızası için Allah'ın istediği şekilde yapıp her türlü şirkten temizlenerek uzak kalmak demektir. Evet. Em yoksa tekulune söylüyorsunuz. İnne mutlaka muhakkak İbrahim'e İbrahim ve İsmail'e İsmail ve İshak'a İshak ve Yakub'e Yakub ve Lesbat'e ve torunlarının kanu olduklarını mı Huden Yahudi olduklarını mı sanıyorsunuz? Ev veya Nasara Hristiyan. Kul de ki e entum siz misiniz? E'lemu daha iyi bilen? Em yoksa Allahu Allah mı? Allah mı daha iyi biliyor? Siz mi daha iyi biliyorsunuz? Ve men her kim kim olabilir? Ezlemu daha zalim mimmen keteme gizleyenden. Allah'ın gönderdiğini gizleyenden. Şehadeten bir şahitliği endehu yanında bulunan minallahi Allah tarafından olup da ve ma değildir Allahu Allah bi gafilin gafil değildir amma ta'melune yaptıklarınızdan. Yoksa siz Yahudiler İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının mutlaka Yahudi veya siz Hristiyanlar da Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? Yani onlar öyle söylüyorlar. Hristiyanlar onlar da Hristiyandılar, Yahudi onlar da Yahudi derler. De ki daha iyi bilen siz misiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından olup da yanında bulunan bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Tilke işte onlar ümmetin bir ümmetti. Kad elbette halet geçti leha kendilerinin ma kesebet onların kazandıkları ve lekum sizindir ma kesebtum sizin de kazandıklarınız da sizin kazandıklarınız da وَلَا تُسْأَلُونَ Siz sorulmazsınız اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onların yaptıklarında da sorulmazsınız. İşte onlar bir ümmetti geldi geçti. Onların kazandıkları kendilerinin sizin de kazandıklarınız da sizindir. Ve siz onların yaptıklarından sorulmazsınız. Yahudi ve Hristiyanlar varlık alemine renk ve mana veren ilahi boyayla boyanmaktan uzaklaşıp bütün peygamberlerin temelini atıp geliştirdikleri tevhid ve teslimiyet burcundan kendilerini aşağı attılar. Tıpkı toprak üzerine tuzakla birlikte serpilen donelere gözü kararmış bir şekilde yukarıdan iniş yapan aç kuşlar gibi. Böylece onlar ayrı bir boyaya boyanmak istediler ve Yahudilerin aradığı boya maddecilik idi. Hristiyanların ise teslis, üç tanrı, üç ilah fikri ve vaftiz idi. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha gelmeden önce mesela Yahudiler Hazreti Süleyman aleyhisselamı bir sihirbaz olarak zannederlerdi. Hazreti Davud aleyhisselamı da şehvetine düşkün bir zat olarak efendim şey yaparlardı Kimi peygamberlere isnat etti, zina isnat ettiler, kimilerine iftira ettiler, kimilerini öldürdüler. Ne zaman ki rahmet peygamberi Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelince o zaman Hazreti Efendim Süleyman aleyhisselamın haberini Cenab-ı Hak ona verdi. Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla. Onlar hepsi peygamberdiler, temiz ve pak idiler. Efendim hiçbiri ne sihirbazdı ne de efendim onların söyledikleri şekilde değildi. İşte onun için Rabbim Celle ve Ala Hazretleri bütün ehli iman ve ehli İslam'ı